amadou hampate ba ko gorko donɗo hakkilantagal wittiyanke windiyanke koye hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e goho amadou hampate ba fellitani golle mum e jokkude e jilluji makko e nder aduna wonno golle mum ɓurɗi tengtude koɗe o wadduno e fedde wi'etede unesco e wonde makko tergal e windiyankoɓe huɓtidinɓe ngam wayloji ɓennuɗi e nder afrique goomu gollowu mbo o tawtorteno golle mum no hanri ni kanko e sehel makko buubu hamma fodde duuɓi sappo e joyi hande ñaw liɓi mo no feewi ɗum fof deyi omo winda kadi bindanɗe makko ina jogi juɓɓudi walla jencudi fuɗɗude bindanɗe juɓɓude e njeenaje e sowde gande e titode kewde wonande kitale sakket e gurdam amadou hampate ba gasirɗe e hoddiroji allah amadou hampate ba fadani ha gasirɗe gurdam makko gam wittude e windude o fuɗɗi ko gila omo yaare e duuɓi capanɗe tati o fuɗɗi yaltinde bindanɗe omo rendina hakkillaji makko e geɗe fina tawa ko wayno tindi e cifti gila ko o suga gila nden o heɓi jogitaari kandi e jungo makko ngam siftinde e fillanade leñol makko pulol e rokkirde ngurdam jaaƴƴam e tawangal neesu fulɓe afrique e nder jeerende hello nayi ko ina ɓura duuɓi capanɗe nayi bindanɗe makko e kelanɗe mum fof haɗata ina jangee omo adda tindi cifti e wayloji gondaɗi eko ɓuri hewde hen ko kanko wittani hoore mum jangini hoore mum omo jogino ñeeñal e yidde humpitade e wittude yoga e geɗe e aadaji leñol mum omo yuɓɓinanno jewte e nder radioji e ayawoji habrirde woni télévision ŋaji yewtude e bindanɗe makko ɗe ahmadou hampate ba hankadi woni neɗɗo gandaɗo kadi o noddama e dente kewɗe eɗen mbawi wiide ko o waliw kawniɗo cuɓaɗo e nder rendo afrique e nder ɗen ɗon gueɗe rendo teddinimo e kan gonka darde makko tengtina yonta o rokkimo fodde ɓe mbaɗimo neɗɗo coftuɗo koolaɗo ɓe ɓeydanimo balle teeŋtude mbaadi ndi o teeŋtinaani e nokki goɗɗe e ko adii fof eɓe joginoo fodde waawde rokkude mo ɓenninde nelal walla miijo e fannu e nder ngal ɗoon geɗal moƴƴal e ketki e nder daartol kala no waawi siforaade e humpito soko bindol walla haala e kala tongoode e bindanɗe ɗe amadou hampate ba yiɗi hello joyi ko nden kadi o suɓi ngam hollirde gonkaji afrique tengti noon e fulɓe e jokkodiral aadaji e pine e dinaji lolluɗi ko wayno chrétien en e islam golle gotagu baɗɗe gila e kitale ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e goho jotodiri e juɓɓudi kam e peewal bindanɗe hono mum ina lugginno e neesu makko e pinal makko e nder gonkaji baylotoɗi e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi hampate ba jaɓi jokkodiral mum e professeur dewis to suudu sactirdu kabaruji france huɓtidindu e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗe goho to niger o tawtorama wondude e rene suber e yuɓɓinde maggo ko fati e pulagu to ɓe goni kala e juɓɓudi luggiri e nder tawangal maɓɓe luggal e nder nden hitande wotere o tawtorama to pari heblo e nokku keriɗo janguinowo ko fati e gueɗe aade yuɓɓino gon heblo ko gorko biyeteɗo germany deterline gonka aade e nder afrique ɓalejo hello jeegom o fuɗɗori witto ngo ko yuɓɓo wangrin kadi o yuɓɓini jangde ko fati e fulɓe jawanɓe on lamɗo biyeteɗo kuku monson e nder duɗal donaɗi ñamay e hitande rewde hen nde o tawtawtodiri bindanɗe e wadde gueɗe goɗɗe kam e defte e ko fati e gonka e gurdam afrique najo kam e dinaji mabɓe hono noon o ɓamtori fodde nesu afrique to paris to codoir jayde adiyankere enɗam yaltini windande e ɓen tawtoranoɓe jonde wande bamako beele allah ina yiɗi kefeero e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati caggal lebbi kewɗi e golle kisɗe o yaltini titoɗe kewɗe ina tawe hen ɗangal ko hoddiro allah ngurdam wangirin caggal mum deftere nde yalti amadou hampate ba timmini aadi mum hono nin baylandi e kalifandi afrique e jimandi mum ha hari huptidinde woni guerre mondial nden deftere ina sifano en gonka tiidka e on yonta e kalifandi cattundi e aadaji ha yetti jimandi tubakiri e waylude aadaji ha yetti hoddiro ñiimgo e ngootaagu ɗanngal goongɗungal kaangal nguurndam wangirin watta e juuɗe gooto haa wontoye poolgu taccingu oon harbiyanke kaɓantonooɗo njiimaandi woɗeeɓe hello jeeɗiɗi haa e ñalowma nde o welsindi deentinooje wileeɓe yomnotooɗe wasde saakuuji ɓaleeji baɗɗi ceede sabu ko yi'eteno e ceede ɗe ko heddotano ko e hakkille mum haa ɗi gontanimo allah tokosel ɗen battane garti e makko ɗum waɗi haa o gasni kadi ɗum siftinimo ko ɓenni ko haani walla ko foti waɗeede e dartol ɓennugol terɗe fedde fulɓe nde no joƴƴinira ni ɓen toppiti tan ko pinal wonno mawɗo maɓɓe ko alpha ibrahima sow yidɓe no leyol fulɓe ardi e dartol mum ɓe jana e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e joyi saabu ɓe jaltini leppi ɗiɗi tolno nayyi e tolno joyi tawi ko wittoji yimɓe hewɓe ndendina mofta e suudu deftirdu afrique ɓaleejo fedde wootere janngoɓe français ɓen e suudu sactirdu kabaruji france gondi ngoɗon witto tengtinirano ko tongode yaltinde gurdam makko e gonka makko waɗi ɗum ko biyeteɗo jak sewirier kubnuɗo kabaruji e gonkaji ɓaleɓe e nder afrique huftidinde haare gam ndenka neɗɗagal e nanalla nder lefol gadanol e jokkodiral makko e biyeteɗo glud montera hampate ba haali e cukagu makko o ñemtini tawangal mum e nanalla e nder lefol ɗimmol ngol méris konde namnimo e deftere makko wi'etende koɗagu hoddiro wangrin e nder hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom witto reggodirgo bindanɗe kese afrique naaje yaltini ñembo fulɓe e gonka mumen e nder cifti bojel togosel isa yii juulɗo gooto ɗum windano ko e dental baɗagal ñaame e yeeso terɗe jokkodirɗe e islam amadou hampate ba ina waɗano ɗe terɗe daña e nder haalaji caggal julɓe hollirde ko julɓe tan goodi andude isa hono ɓiɗɗo allah e hono ɗen geɗe ko chrétien en bojel tokosel ina simtana en dartol wajere tokosere wonde e faggade horagu caggal wontoyde ɗum neɗɗo kono ko kiiɗal e podooje e belaaɗe makko mawɗe hello jeenayi ɗen bindanɗe ɗiɗi mbaano e makko kono neldal faade e fedde wi'eteende unesco wonande afrique ɗe kuule walla ngo witto omo rokka heen sifto heeringo wonande mecce hollidde heen yuɓɓu timmugo e bindanɗe tiiɗɗe teeŋti noon e hampaate ba hono noon han kadi defte amadou hampate ba ina mbaylo e bangeji goɗɗi ina cimta dartol fulɓe ɗe goni keblorɗe jangde e fina tawa mumen hono noon kadi hono kuumen e kaydara foyre hoodere mawnde walla bojel togosel ko ina artira tawangal fulɓe e dinaji islam ɗen keɓe gonani ko fannu keriiɗo e wittoji e darti keriiɗi ngam fillo fulɓe moftanaɗi neɗɗanke sabu wawde mo miccade e majji ɗi natodiri e gande anduɓe jogiɓe humpito luggo ko fati e gurdam ɗi jibini gueɗe kewɗe e aduna fannu goɗɗo hampate ba ina yaltinana en bindanɗe kolliroji dinaji hono noon dinaji ɗi ɓamti e jokkodire wondude e tawangal dinaji tawaɗi e nder afrique e jibduji ɗi kanani hello sappo hen sahaji baɗate ɗe kanani ina mbaɗe hakkude jotodire dina tawaɗo e nder islam e yonta fulɓe tawaɓe e nder masina dartude dowlugol caɓobingol ɓamtare leñol fulɓe hono islam e ɗowgo on gorko cujjuɗo julɗuɗo hono seeku amadou jaltirnoɗo no jambar puɗɗuɗo haari jihaɗi hono noon ko islam wonno titode koɗagu hoddiro wangirin sabubini luural lamanteri europe naɓe e jokkodiral e chrétien en wondude e pine afrique e nder islam jiiki e janguingol ceerno bocar yaltini werto holloygo miijo luggo woɗɗugo wadde jikke walla fittandu e allah e yidde gondiɗo mum e yurmade mum isa yi julɗo goto kolliɗo saɗede mum kaldigal hakkude dinaji e sellinde ndenka yi'ande hampate ba binduɗo o holli wonde luural walla ceral mawgal ala hakkunde dinaji ɗi noon kadi wodi tan ko allah goto e ñoƴƴude yi'ande walla kumpital geɗe kewɗe ɗe amadou hampate ba kadi goɗɗum ina hani ko dinaji ɗi foof kolliri yi'ande mumen e foddeji e nder geɗe gadani limtade ɗe hello sappo goo daawal tataɓal e bindanɗe yi'ande makko o windi bindanɗe pawdirɗe haa wayino deftere keewal e pamɗal majje am kullel to o yalti e to o tawano e jokkondire ɗe o waddano ɗi duuɓi jeegom dillini no haaniri ni bindanɗe makko teskaɗe ɗe amadou hampate ba e fuɗɗude wittude bindanɗe kolliti tiɗallaji tengtuɗi won bange e geɗe jokkodire e nder dente jaltinɗe teskuya kanɗo saha nde witto hampate woppude walla dartinde e to bange jaltingol bindanɗe juɓɓuɗe tawa kadi ko kanɗe gollande ɗemgal mum kangal e wattorde hen ko ɓuri hande hono noon ha joofi nder keɓe bindanɗe makko fof kani tan ko ñawde gonka bindanɗe ɗe aadaji e dinaji hampate ba ina rewidano en aduna walla weeyo hawnigo o jaɓani jibduji gondaɗi ɗi kanani gam wonde gorko harbiyanke hello sappo e ɗiɗi e nder lebbi dewɗi hen ɗi caggal tawtoreede dental dow dartol e tawangal fillo afrique naajo to ñaame hampaati ba yehi abidja ɗo jaɓi jokkodiral juutgal ɓamtinogal ko biyeteɗo ben sumawuro e duudu geyi to ayawo habrirde ivarien omo haala dartol makko ɓennugol e cukagu makko duuɓi capanɗe dartol rda peñal goomu mali seedan faagu hollitgu neɗɗagal e fodde walla geɗal ha ñande mbaaweten andude hampaate ba jokkodiral makko e on yonta yaajnama no feewi ngal ɗon jokkodiral ɓamtori kadi ko e jokkodiral makko e jayde ivoir wi'etede enɗam subaka caggal nden ɗon yewtere o yeehi mali e nder balɗe ɗe o waɗi toon ɗe o e hebli wadde fedde heeride ngam rende finatawa afrique naajo ɗo sévari ngam serdude geɗe hono koporeje gon eɓɓo meeɗa yiide ñalgu hello sappo e tati teskuya tengtuɗo heɓa koye hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi heddani amadou hampaty ba ko mawɓodiral mawgal ngal nogas e goo juin ɗo hamdallayi ɗo ujunnaji sappo neɗɗo janngatno ɓura'ana e ɓe ñaagoro yaafuya mawɗo e tawtorede hoorejo leydi mali ina wi'e moussa trawre mbo hen sahaaji hampaate ba wonno kaaldiɗo walla mbi'en cirlidiɗo ngal ɗon dental yuɓɓinnongal ko amadou wonno wi'a ko mali woni sababu wasde kawral e nandiral gargal hakkunde leƴƴi fulɓe ɓaleɓe e kuntankoɓe e sanga dartugol alhaji oumar tall hampaate ba felliti yafnade mawɓe dental ngal so ina haani fodde hitande wootere o waɗi jilluji kewɗi e mali ngam yiidude e hohoɓe galleji sisenaɓe talɓe e kuntanaɓe ɓen rokkuɓe ɗum ɗaɓɓande makko ngam wadde dental fodde duuɓi kewɗi waɗi nokke ɗe dente e moɓodiral woni anniversaire hono amadou hampate ba yeehi ha haytoyi yaarde makka ngam annde tampere mawnde laawol gootol ɓeydi e onɗon fannu mbo o wannoo amadou hampaate ba yonti wonde mo neɗɗo jokkoowo enɗam walla denndinoowo luure hello sappo e nayi wondemo gorko disnodirteeɗo kaaldeteeɗo e hollirde walla hollidde waasde faamodirde e kaldigal e nder fina tawa e nder diinaji e nder kitale dewɗe hen ɗe o yaltini geɗe walla defte jokkodiral dendingal to pari to abija walla nokke goɗɗe rewde on fannu faade e yi'ande amadou hampate ba caggal nde o gasni ɗen geɗe e dow cagatagal gorko pullo hono fina tawa pullo wonde dental jangde fulɓe ina tiiɗi e mum faade e on professeur biyeteɗo pierre francis lakkuru ma o jaɓi jokkodirde e ibrahima baba kaake ngam wadde yewtere ngandi e hettere leydi heerinde dow ayawa habrirde pari huptidingo woni radio france international kadi o yaltini witto heeso hono deftere kaydara ɓamtude kadi witto makko gongol e wonde windiyanke caggal ngon witto fadde e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati hampaate ba yuɓɓini witto heso eɓɓo ngo jaɓirango caggal ga wondemo windiyanke afrique o welsidaki ndimagu mum e fina tawa mum kanduɗo e windiyanke goɗɗo dañde windande ngon witto alano windande kono ko dartol godgol ɓamtugol daawe kanɗe baɗaɗe kolliroje ko hani heddade no haniri tawa baylotako so tawi ko e nder dartol omo wawi suptade mbaadi beldi ɗum hono no woniri ni nanallah walla haala yidde walla windude e gon tolno tawetengo gollal fuɗɗude hampate ba e tawangal arde wadde mago haa woni neɗɗanke dartowo walla wonde windiyanke omo renndina omo ɓamto omo faccira kono o rokkata bindanɗe newiɗe waylidde e bindi noonne kadi omo yuɓɓina walla omo faggo rewde e geɗe nanalla faade e pinal windude ngam yaltinoyde ɗum janngo e feññinde bindi hakkunde ko nana eko wooda hankadi facciro wonanimo fannu keeriɗo en neɗɗanke ko wona jondam e sara so jangama hettama ɗe jime gonga e ewnago ɗangal faade to leyɗe kawniɗe kaydara tindi tindinɗi tindanaɗi wonayar ko gongɗi hono ndamkoñ pijowoñ e lewlewal lewru hello sappo e jeegom jamma tindi am ko dartol belgol so jammaji dabbude jottima e jutedi majji e waktu lelɗo ɗonɗo belaɗe gaccita cifti am ko tindi belɗi hettade wonande momoɓe bokkule e jabdi ɗandi ko dartol gonɗugol gudditowol hakkillaji hono noon gonmi neɗɗo ittuɗo nafɗo nafowo yirlade e ruttitade nder ngol cimtol faade to français kaydara hampaate ba rokki janngooɓe windande yumtunde jogiinde juɓɓudi kelmeendi alɗunde natal e dillere jime afrique e hitaande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi hampaate ba suɓa tergal e goomu yimɓe jannguɓe to pari e saanga nde o yalti e ayaawo habrirde france wi'etengo tf1 natal dillowal juɓɓinangal to jagorgal kuptidingal yaltini nate dilloje bi'eteɗe ludwet segar e dow nate sahara kamniɗe ɗo wi'ete tesalit o yaltini ɗon nate kaloje tawa ko dande amadou hampate ba nanete hen ɗon e nder jamanu joɗɗo mbo fulɓe afrique e tawangal ɗum meeɗa bettude omo wuuri no hanniri e mbawka jomiraɗo o ɓooyi e yonta makko en tawi hen annanmo fulɓe e batte maɓɓe ko ina tolno ekkitali ujunnaji jeeɗiɗi hello sappo e jeeɗiɗi jinmi wiide ndeɗo wasde andodirde ɓuuri webde wonande makko o meeɗa bettede o meeɗa yooɗede sabu o wuuri ko e mbaadi jondam nder njuutedi ayawoji dilloji gonduɗi e sembe e mbaadi nate hampaate ba o wonti ciimtowo kaalowo haala fulɓe e nder dartol maɓɓe dasi leydi ko wayno canaba fillade dartol kuumen nder ɗe nate ko fina tawa fulɓe afrique yi'ete e dartol ayawo hono noon ko sawta daande amadou hampaté goɗɗo ina ɓamto nder juutedi ɗe kitale amadou hampaté fecci gonka makko e nokke tengti noon to paris e abija to paris noon saaha fof omo tawde e elen hekkaman on bo ganduɗa ɓe gollidi ɓe bindidi ko heewi omo topitino bange e galle maɓɓe sukaɓe ha e taniraɓe wonnoɓe to pari gam jokkude jangɗele maɓɓe omo ƴewtoɓe e hakkilantagal e deyre ɗen golle saabu namnal ala fijirde alanaɓe e wasde wadde haydara hampate ba ko jinnaɗo dentiɗo kadi moƴƴo jewtidiɗo kono ko kiranowo jangde hello sappo e jeetati to bange sukaɓe to omo tindinaɓe tindi e darti juɓɓuɗi to ɓurɓe mawnude to omo tindinaɓe no gurdam aduna habtorte e fannuji kala e gollude omo tesko wayi goto e maɓɓe kala ngam ñawde e andude yidde moni e maɓɓe kala hol e maɓɓe jogorɗo rontude jikku makko gartawomo jikkade jikku makko e rende gandal ngal o jogingal to abija baba ina ɓeyda lugginde gandal makko to duɗe dowrawe amadou hampate ba ina jangina toon ko fati e geɗe fulɓe e fina tawa maɓɓe e dow ceerno bokar e dow islam e fedde tokosere jangoɓe ɓe potani duuɓi yoga e maɓɓe ummoto koto woɗɗi no feewi won hen sahaji ko bamako gam heɓoyde janginowo ko gollal makko to markori e nder leegal galɗungal piindi no europe e dillere huɓtidinde ɗo o hoɗi omo wawi wadde ɗon ngamri nokku o woni ko e dingiral jaañgal to o jaɓɓoto arawɓe jillu e yimɓe galle maɓɓe hewɓe hen garata ko yiide amadou hampate ba kadi ngam reende e jokkude enɗam galle o hello sappo e jeenayi galle o noon fecci ko e pecce ɗiɗi ina woodi nokku jaɓɓorde hoɓɓe on woni koye huɓeere adande galle nde nokke keddiiɗe ɗe ko yimɓe galle o gaccanaaɗe honono suudu wooturu kadi ko ɗon ko ñaametee so hoɓɓe dañama e nder huɓere mawde woni batiment ɗon ko yimɓe tedduɓe accana fodde yimɓe sappo ina tawtore nden jangde waɗetede subaka iwde waktu jeenaɓo pawɗo hojomaji capantati yaade waktu sappaɓo pawɗo hojomaji capantati caggal midi woni caggal nange e hoore waɗeteno batuji haaldude ko faati e goƴaji aduna kewendi ina wona joyo ha jeegomo janngowo topitiɓe no hanniri ni tenki noon e malinaɓe e ɗanniyankoɓe ɓennoɓe serenɓe ɓuura ana arawɓe ina gaddori bindanɗe gam hoybinde ɗe e haala won e sahaji yiɗɓe amadou hampate ba kawritanno koye on nokku ɓe jokkodira e jonde hampate ba ina jogino fannu keriɗo no jaɓɓorto janngooɓe hesɓe nde bernard salvin golliratno français mbo o janngiratno pular ari ñalawma gooto to makko o naamni ɗum mbela ina waawi tawtoreede jangde makko nde hello nogas hampaate ba hollitiimo wiide oɗo sahaa dokkatmi ko bindanɗe ɗi mbindumi windande nde nani on jii jangoɓe am koɓe jeeɗiɗo walla jeetato mi ala kewal timmugal bindanɗe oɗon kaani wadde ɗum nando photocopie windande nde ina tolnoyo e temedde kelle bindade ko ɗum yumre natodirde e ɓura ana ina nandi e hatumere kono ko e fannu jurnitaɗo ina winda e pular bernard salvin tawi ndeɗo ɗaɓɓande ina ɗiɓi hawnade kono o waɗi nde o winditi windande nde e nandoji kewɗi ha wonoyi fodde nandoji temedde jeeɗiɗi caggal mum balɗe seeɗa o addani hampate ba nandoji ɗi woni photocopi o on yetti ɗum kadi wima jangoɓe am belto hen hampate ba wi ɗum ɗo ko galle am aɗa wawi arde yantude e janngooɓe am subaka salveng faami geɗal halfinaangal wayi kono kawgel ni ƴeewndaade e ñaawde wayi mum eɗen binndanɗe jangde amadou hampaate ba ina jannga faccira binndanɗe ɗe e puɗɗal islam e dartol mum hello nogase goo ɗe ɗo binndanɗe ko jime hampaate ba e hoore mum ƴeewtinoo woni tigi yimiyanke mawɗo binduɗo bindanɗe ujunnaji ujunnaji e ɗemgal pular te kala fannu walla deftere walla yimre ma dartol yiɓɓude e sañade bindi e fannu jime ko laawol newnanowol en e haalde e yuɓɓinde ko ɓenni e fina tawa afrique ko goonga ko jime ɗe o heɓindi e facciro e weeyo tawangu amadou hampade ba ina jokki janginde ha nde ñawngu liɓi mo no feewi e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetatee ɗiɗi caggal mum o tampi no feewi o wawano hankadi rokkirde bindanɗe jangde e ɓen hato jinɓe hen waktu jeeɓo caggal juulal kikiɗeji ɗi gaccana ko yimɓe woɗɓe e hanɓe toppitede kadi kala neɗɗo jinnoɗo tawtorede batuji maɓɓe ɗi hampate ba caggal nde o salmini yimɓe ɓe o woni e haalde e français omo simta ayaawo habrirde geɗe diine ɗe o dañno e junngo ceerno bokar e pille jokkondire e jimandi tubakiri hello nogas e ɗiɗi e jikku makko joɗɗo ina taari ɗum kewal eɓe jeeɓa ɗelñal kewgal pinal jamma eɓe jooɗodi ñaamde ina wondi e sehlaaɓe heewɓe seeɗa e janngooɓe wayruɓe ɗum yantude e yimɓe galle o ko ɓuri heewde e heen waktuuji on noddata ko worɓe heen sahaaji rewɓe ɓaleeɓe joom suudu makko dikko ina tawtortenoo hono ɗeen kiraade e nder galle amadou hampaate ba nokke ɗiɗi ina njaggi dingiral teentungal e makko ko nokku deftirdu jogiindu ngalu mawɗo moftundu kala ko winduno seeɗa e ko arata toon yimɓe ko janguɓe on nokku woni ko bange e galle he ɗo ganduɗa hewani koyɗe kadi hampate ba ina hirana nokku o ina hollira ɗum saaha kala ko yimɓe wittiyankoɓe tan mbawatno yettade deftirdu ndu e jangude defte ɗe de. walla hono no baɗiragel mum bintu sanankuwa kutortonoɗo bindanɗe e dartol e fina tawa fulɓe ngam windude deftere e dow fulɓe masina bange goɗɗo o ko mawɗo mahaɗo mahango newingo ina waɗa hen karoje e daage ɗon ko nokku jaɓɓorɗo hoɓɓe aroɓe ko ɗon hampate ba windatno bindanɗe mum e janginirɗe koye fannu arab sabu yoga e jangoɓe ko malinaɓe hakke ujunnaji ceerno mbawa jangude ɗemgal latin bindanɗe maggal ina ceerti e bindi gowaɗi ɗi hello nogas e tati hampati ba hutortoɗi ɗin koto bamako o heblannoɗi ko ngam yeɓtinde ɗi e ɗemɗe ɗe kala hono no peeral hoodere mawnde ben rituel e ngam gollade mbaylandi europe heen sahaaji o winda e arab hay so wona janngowo arab luggo no tawtorteno jangde e duɗe français o waɗani jangde duɗal al ɓura'ana no haniri ni tawa kadi o wawa jangude arab haa rego o hijjat tan hono noon e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom nden omo tawe abija o waɗino ewnago e almami yatara ceernajo mawɗo kumpitiɗo ɓuura ana jeyaɗo to masina nunɗuɗo gando e nder janguɓe ɓuura ana kono o meeɗa jangude français e on saaha hampate ba ina sohlunomo gam janguinde ɗum yoga e defte bindaɗe e arabe ɗe ɗe o yinno firde e pular yatra ari to makko to abija ɓe gondi fodde duuɓi ɗiɗi e hitande ujunere e temedde jeenayi e cafanɗe jeetati hampati ba hawri to abija e miñiraɗo franciscain jean sévenole o yanti e goomu andangu jokkodiral e islam hello nogas e nayyi o windi caggal mum seeɗa bindanɗe jan sewenole wondude e rewindo golle hakkunde saint françois mbo asie e islam e gonɗinde allah ko gooto françois asie yamirore mum e islam ko ɗum keɓangal kesal wonande amadou hampate ba e naatde e kaldigal hakkunde dinaji wonande pinal hakkille mum o tengtini taw tawtodirde e ɓura'ana jurmotoɗo neɗɗagal jaajgal carigal e mali nder ko o yi e ko o salani ha lutti laati omo hollira goɗɗum ñande kala e rentade geɗe wahabiyankoje ɗe o hulno wasde ɗe jogade jurum hayso hono ɗe ina keewi kawrital mum wonata e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati tolno adango nanago e dartol kuptidingol afrique feeñi subta wonande unesco e sukaɓe afrique nde tongode woni tongode fayodinde e ko amadou hampate ba tongi ko ɗum facciro wurgo nder ɗum ɗon ina hollira gurdam ɗaɗol kaalitegol doole tagodi dinaji juɓɓodirɗi e geɗe kewɗe certuɗe e tawangal hellonogas e joyi wambaɓe ronɓe jibru islam binduɗo o gasneri windande mum ko e dow dartol cañingol hono no tawangal moftugol e ngandi ko e nder leyɗele ɗe ngala janggin bindi watere e ngandiyankoje afrique heptina ko e dillande walla nde jaggita ko e kuuɓal hono ɗen nate dilloje leñol masina wona miccade kono ko siftinde hoorejo leydi dillande ɓennude hono ɗon tawtoranoɓe nde keddi e hettade nde hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati yiye peñƴi yiitinda sata windande nde e janngingol ceerno bocar windande deftere nde heddi no wano diina ko gandal cakkangal less tolnoji kala ko yi'a eko woni e birnidi ngo facciro waɗira ko sababu haɓade e tinnare amadou hampate ba e ceerno makko hampate ba ina hollita en e fannu goɗɗo e nder ɓulgo makko windande yuɓɓude dow werto leydi mali ko jotidiri taro e werto atlas mali yaltidi e windande jeune afrique omo yuɓɓina taro e leyɗele gadiɗe no wirani gandi gadiɗe e werto leydi ko noon e fannu maɓɓe hello nogas e jeegom ko ɗum woni werto woto uditingo walla werto noddirtengo murlo nokke e tagoje gurɗe ina keɓodiratno e aduna cuuɗiɗo e sembe kollirowo holto ɗum hawritta ko ɗum werto yi'otongo e suuɗigo e hen gotel kala e hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetate goo wonno jokkodiral taw tawtidirgal hampate ba e jokkodire to abija e brino cam to suudu sactirdu kabaruji côte doir to dakar jayde nangue adunayankore nde philippe décret en nder jokkodiral mabɓe e hampate ba ina haala foof ko fati e gurdam makko eko ɓenni e makko e afrique eko o nani gonɗinɓe julɗuɓe gonɗuɓe e afrique juɓɓudi leƴƴi ngellitiɗi ɗinɗi o haɓanino to fannulel ngo tawdeede e pulareeje ina ndeggondiri e binndi e haala ina ndokka nguurdam e ñamri o yaltini fannu goɗɗo ngam artude kadi e fannu mbo o wonno o dartol ad e dartol jotondiral e miijooji mbaɗaate fina tawa ɗe ngonka jokkondiral pine galɗuɗe e mbaadi kolloori neɗɗanke kono hampaate ba hen sahaaji ina acca jokkondire mum ngam yahde tawtoroyeede to ñaame e dente dentinɗe juɓɓudi sco a e dow darti fina tawa hello nogas e jeeɗiɗi hitaande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e goho woni tigi seettinde dokkegol njeenaari kaandi faade nogase goo juin iwde e lelngo fedde minil to hostan mbo leydi amérique ngam yiitude mo wuuri ɗimmo nden fedde joom minil suɓi rokkude njeenaari mum ko yimɓe haɓantooɓe faamamuya moƴƴo hakkunde worɓe e jingande fodde worɓe hampaate baɓɓama njenaari mum kaandi ko faati e kaaldigal leƴƴi e nder diinaaji ko gandal kuɓtidingal e ndimaagu e hitaande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e ɗiɗi hampaate ba nde ɓennanno to pari o heɓi toon ñawu nde o selli o arti abija omo tampi no feewi iwde on ñalngu o iwaani hankadi koddowara ko noonne kayi o ɗannaaki hay gootol heddii noon ko omo tiitni omo hurla keewal yimɓe nde o tini o selli o heɓli wondude e piyerre dumayet jokkondiral juurngal e empire fulɓe masina ko sakta e dow tf1 woni ayaawa habrude pari go'aɓere nder fannu lefol piyerre dumayet fuɗɗi innira gorko e gorko ko anik ɓi sangal amadou hampate ba anduno gila cukagu to bamako nde o walliti pierre e yuɓɓinde lefol nate dillooje e dow dartol fulɓe masina e golle walla e witto waɗango e dow amadou hampate ba e jak daguet e kitale ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyi e tati ha hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyi e joyi pierre dumayet caggal nde heɓi ballal jokkodiral e on hoorejo golle tf1 ngam yuɓɓinde maggo e nate dillooje yaadi e gollidiɓe mum kam e anik gal to afrique kono ɓe ngadi wadde ko ɓeto e rendinde nate yimɓe ɓe amadou hampate ba adino namnodirde nde windata deftere makko nde e dow dartol sanga jokkodiral yimɓe hewɓe nateɗe e jiɓodirde ko facciro majje waɗa ko mali e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e nayi yewtere nde ɓami ko waptu goto e feccere e dow tf1 nate dilloje ɗe guinnira ko laamu masina jaltugol mum hawri ko e jaltugol bindanɗe afrique kese ɗe ganduɗa ko kanjine ko nden inde watrek dokka nde anigal wonno to abija ngam yaltinde laamu masina o yi toon bindanɗe amadou hampate ba moftaɗe ko ɓuri hen hewde koye nokku kantine ɗe moftaki no fewi kadi ɗe ngala lelgo fewgo hello nogas jeenayi hampaate ba watti ɗum e juuɗe janngooɓe o wiyoɓe ngar ɓe njiya kadi gooto fof ƴeewa dañje heen ko yiɗi haawa yiide ɗo hay gooto yi'aani heen ko yiɗi hono unesco walla duɗal keeringal cellal ngal français waɗi huunde seeɗa ngam suurde ɗe e lelngo ngaandiwo o felliti ñaagaade ballal ngalu ngam yuɓɓinde e rewde bindol o jokkodiri e hoorejo toppitiɗo pinal kam e hoorejo kolaɗo kuuɓal français gonɗo to abidja kamɓe ɗiɗo fof ɓe jaadi to amadou hampate ba gam ƴewede deftirdu makko ndu e ƴewde golle kanɗe waɗede toon ɗe kolaɗo kuuɓal o jaɓani mo ballal koporeje e hitande e nando wallidde gollal ngal joom en deftirɗi kewɗi ɓami pellital wadde golle bindol feccere e bindanɗe ko fati e fulɓe saabu elen heknam e wondude e heeɓe e joom deftirɗi defte kewɗe dentinɗe piindi e fodde capanɗe joyi hitande ɗen danda kisna e bonande noon eɗe keɓo eɗe mbawi hutorede wonande ɓen dartoɓe e tawtawtidirde gande e nokke mawɗe fulɓe afrique mbo funnaange e bindanɗe hampaate ba ɗe gasiroyi ko e geɗe ɗiɗi e jotodire ɗiɗi dentinɗe pine afrique hello capantati e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e nayi o tawtora batu yuɓɓingu to abija toɗɗinongu jawdi e ɗanngal e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e joyi dente dentinɗe juɓɓinaaɗe to pari e noddaango fedde jangdi e bindi afrique e jokkodiral e elen heknam gonnoɗo jottinowo haala makko o addanimo haala ɓamtaka e lewru duujal e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom to abija jaggitinoka e jokkodiral makko e elen bindan ɗe jiitodiri ɗon ɗe foof ɗe kalata ko gueɗe afrique jeddo dewal yimmum deyre holliri e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetete e joyi lebte dow fulɓe rokki facciro e dow yi'ande adunayankere ko fati e muso koroni woni dewel nayewel womre pundi tindi e cifti mali yalti e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ɗeɗon bindanɗe ɗiɗi e ko fati e gurdam makko am kullel cukalel pullo ko ɗum bindanɗe cañiiɗe jaltuɗe e lebbi jeegom caggal maayde makko hampaate ba ina rokki en alluwal timmungal e ɓulgo walla mbiyen witto makko ko faati e bindi makko yaltinoyi ɗum e fannuuji ɗiɗi neɗɗanke hello capantati e goo ɓeen ɓe ngaddaani njencudi ceerno bokar e seeku amadou jaambareeɓe kaali hono hammadi bagumawel bawande ndiyam jeeri siley sadio yimɓe renduɓe yonta siforteɓe wonde anduɓe kadi ina woodi ɗanniyankoɓe gasnirɓe e maayde ina tawe e nder ɗum bojel tokosel wangirin demburu hamtuɗo dewel nayewel nde wonno ñembude sifa ina jacca o facciri facciro newingo e hakkilantagal neɗɗo hebloji maɓɓe timmani eno yiɗirani e ƴewtagol ina ŋakki e haala kam e fannu salade lelgo laawol walla gollal no sifaji ɗi mbayi sertude jeddugol ngol wona gotol e galleji fof ina lurdi ɗum addi jibru e ŋakkere ñembo wona noon wargo e salade haɗata hutorade ko wonata e gande e haala e nder ko hutora yidde hampate ba faccira e tinnare makko mawde e fina tawa woni ganni ñemtina ko ɗum faggudu gandal laaɓtungal kelɗungal ɗum hani ko hutorede kala ko ina waɗe hello capantati e ɗiɗi kono noon so haala fewani ina wawi addude bonande andude ko wawde wadde wawde haalde e anndude ko haali haa kaaddi nguurdam makko e hollitde ngalu e luggidde pinal afrique naaɓe e hitaande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeegom ñaw fiimo o tampi no feewi ɗum woni sababu keso baɗɗo mo baŋŋe neɗɗo o iwani ɗon han kadi e nokku makko hono markori nde wonno omo jokkodiri e tampere galle makko wonti naata yaltu yimɓe arooɓe humpitaade mo hampaate ba sakket ngurdam addanimo ko ngurdam leelɗam to makko to omo hurla dental yimɓe galle makko ɓeen waɗooɓe huunde fof ngam weltindemo e ɓuumnude nyallal makko to woɗɗi ina ardamo toon saha kala kabaruuji won heen goɗɗi ina keewi ko weli nyalawma gooto batu dental goomu facciro dartol kuptidingol afrique e fulɓe ɓe neldi mo telegram woni ɓataake hono ni tedduɗo e waktu nde ngalɗo dental renti ngam faccirde dartol kuptidingol afrique e dow fulɓe afrique minen miɗen ciftora wondude e sunu e haabre ngam andude hare kaɓaɗa e kala saha ngam ɓamtare ɗemgal e pine afrique naaɓe ɗo a dartaki hello capantati e tati miɗen ɓami pellital jokkude e darde ma tengti noon e gollal ngal mbaɗɗa e hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati e joyi to acra hono noon wondude e ceerno sek ubaldi e dow yidde timminde aadi wondude e fodde nelal ngal unesco halfini amen ngal dental amen ngal rentini ko goomu yimɓe janguɓe pular miɗen kaani weltade no feewi haa mbaawon jaɓande hoorejo dokkaɗo golle ɗe miɗen ñaganoma cellal kadi miɗen ñaagoma nde gonɗinta haa no feewi mbelemmaji amen jokkodirɗi hampaate ba tini mbelemma e jurum e ngal ɗo neldal o wattingal e jungo ɓiɗɗo mum afo hono sek amadou yo wiɓe yoɓe gandu kamɓe fof ndendi sago e ɓernde wotere ko ɗum gotol e jeenaji ɓurɗe yorde ɗe o heɓi e sakket gurdam makko hono noon sababu makko rewde e makko jokkat wurde e nder gandiji worɓe amadou hampate ba sanki ko ñande sappo e joyi ma e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e goo to abidja to woɗɗi banjagara nokkuɗo jeeya hono noon nder leyɗele goro ɓen ɗanniyankoɓe mawɓe ɓiɓɓe afɓe leydi lamɗam o fofti gam daña hello capantati e nayi tesko fedde wittiyankoɓe cellal nder afrique ɓalejo ndese gande e sirluji afrique hono noon wonno hare nde o haɓantono ɓandu e neɗɗagal amadou hampate ba nder jutedi gurdam makko gonka e fannu wonno ko yidde tawtinde gande lugge tengti noon e nder pine afrique e fannu kuftidinɗo e nder sudan woni hande mali amadou hampate ba yi aduna ko e hitande ujunere e temedde jeenayi e goo ɗo wiyete banjagara to leydi dogon mali hande e nder galle fulɓe anduɓe o wayɗama ko yaawi to bange baaba makko o rewi hankadi e yum makko e on ɓamtunoɗo yum makko woni baaba cawdiɗo jeyaɗo ɗo wiyete buguni to leydi bambara to o fuɗɗi jangde makko ɓura ana e les jimandi ceerno kunta o artoyi koye hitande ujunere e temedde jeenayi e jeetati e nder wuro ɗo o jeya woni banjagara o jokki ɗon jangde makko ɓura ana e junngo ceerno bocar salif tal har jihaɗi hakkunde tijaniyankoɓe e sakket on wonoy ceerno makko gudditiɗo hello capantati e joyi kono wonde amadou hampate ba suka e ɓiɗɗo dimo ko noon o woniri omo haani yahde to duɗal dahaɓe ko wona nando duɗal france ɓe ɓamino jikku e on saha forsude yimɓe fof e neldude sukaɓe maɓɓe e nder janguirɗi maɓɓe gam heblude yontaji garoji e fewni tanade laamu tubakiri jango koye hitande ujunere e temedde jeenay e sappo e ɗiɗi amadou hampate ba waɗi jangde makko to banjagara e jenne o heɓoyi seedam faagu makko koye hitande ujunere e temedde jeenay e sappo e joyi o timminoyi jangde makko ko bamako o heɓoy toon seedan faagu goɗɗo wondude e diplôme wonande duɗal dowrowal dokkowal ɗum jokkodirde e duɗal towgal ngal william ponti mbo gore e hitande ujunere e temedde jeenayi e nogas e goo nden noon amadou hampaty ba saliyade gore ɗum wonanimo sababu nawede waga dugu to burkina faso o gollidi e laamu toubacry to burkina e to mali fodde duuɓi nogas dewɗi hen ha e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe tati e tati o waɗi feere ha o heɓi gurte lebbi jeetati ngam woɗitade ceerno makko ceerno bokara gando banjagara hello capantati e jeegom ngal ɗon gandal wallimo e yuɓɓinde haala e jangingol ceerno makko o watti duuɓi joyi caggal bindi e on joom humpito biyeteeɗo tewodoro mono dow on jajjinɗo cehilagal timmungal woni hakkunde ɓeen worɓe ɗiɗo mono dow addimo e sara makko to dakar e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi e wonde mo wittiyanke geɗe français e afrique ɓaleejo ifan o golli toon haa e kitaale capanɗe jeegom ɓamtude witto makko e dow ganni fulɓe e nder afrique bindal ko nando gandal kono ɗi gona gandal kanji e koye majji gandal ko foyre wonande worɓe ronde ɗum ko wonno e tawangal ganni haala gora baɗal e wadde ko ɗum goragu e nder windere laaɓtude e hitande ujunere e temedde jeenayi cawanɗe jeegom amadou hampate ba holliri wonande mo pinal leydi mum kemɗi ndimagu mayri e kesam hesagu ndin woni mali e nder nden hitande o fuɗɗi jangde aade to bamako ɗo o wonno hoorejo jangirdu o wontoyi kadi kolaɗo mali joƴƴinaɗo to codowir e kitale ujunere e temedde jeenayyi e cawanɗe jeegomi e ɗiɗi e hitande ujunere temedde jeenayyi e, e cawanɗe jeegomi jeegom o woni tergal e fedde unesco faade e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegomi e ɗiɗi e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi hello capantati e jeeɗiɗi humpito gurdam amadou hampate ba ina alɗi goonga o endi ko heewi iwdi e jime defte cifti e daari gila hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyi e joyi o yaltini witto wango dartol jimandi fulɓe masina duuɓi ɗiɗi caggal mum o yaltini witto gurdam ceerno makko gurdam e jangingol ceerno bokar gando banjagara kadi e hitande ujunere e temedde jeenayyi e cawanɗe jeɗɗi e ɗiɗi o yaltini eɓɓo heeso o yaltini tindi kewɗi hono kaydara e hitande ujunere e temedde jeenayyi e cawanɗe jeegom e jeenayyi peeñal hoodere mawde e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi jeddo dewal hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e joyi womre pundi hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi e sakket bojel tokosel e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati amadou hampate ba yaltini defte goɗɗe ko wayno wangrini e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati rokkundemo jeenaari mawndi wondemo wittiyanke afrique ɓaleejo e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi witto wongo wonande l'islam isa yii julɗo e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom amadou hampate ba sanki ko ñande sappo e joyi mai e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho to abidja ko heewi e bindanɗe makko jaltinama ha heewi e fannuji ɗiɗi am kullel ɓingel pullo eyi kumandan am hello capantati e jeetati heewɓe ina tesko e haala makko ko heewi wiide kala nde nayeejo maayi wa'i kono deftirdu sumndu kono paamen amadou hampaate ba momtotaako e hakkillaaji o wa'i kono ɓeen jaambareeɓe annduɓe adinooɓe e nder ganni afrique naaɓe